Sinatres pagebluk Mayangkara ora mung jagating pepayahan nanging nyoto-nyoto kedadian ana jagating kasunyatan kedadiane wis suwe banget watara taun 1951 ing desaku Desa Weru Ketaman Dauru utawa Pagebluk akeh banget sing dadi korban ti sore loro isuk mati ing wektu kuwi barengi larang pangan lan larang sandang wis mesti awit nalika kuwi lagi 6 tahun negara kita Indonesia merdeka dadi sih kroso jarme tilas dadi jajane bangsa Jepang toto gelari mono anane pepati-pepati kuwi amarga disaku ketrajang wabah penyakit pes sing disebabake dening tikus nanging soal ing wabah pes mau ana kedadian gaib sing ora bisa diwawas nganggo mripat waloko kang tegese akeh pepati mau amarga dadi korbane bangsane lelembut. Wiwitane lelakon sing digirisi iki mau mangkene ceritane. Raja Setomo sawijining sesepuh ing desa Weru sawijining lingsir wengi lawangi ditotok wong saka njaba bareng dibuka ana jebuling dayoh sing neneka lan nyala Dayoh mau cacahe watara wong 10. Rupane wong-wong mau durung tau ditepungi dening Mbah Rejo. Lan wong-wong menika mau nyandange nganggu kaya prajurit kraton. Sa'wise dimanggake mlebu lan lungguh ana dingklik dawa. Salah siji pawongan sing sajake dadi pemimpine takon marang Mbah Rejo Setomo. Ki Rejo, aku arep takon. Sopo wong diso kene sing tumindai dak wenang marang sapat daning urip Lan sing watai podwa digang adigung Bakal tak suwanki menyangar sane kanjeng ratu Karben dipatrapi bidono Mbah rejo ramu deng opo sing ditako ake wong nyolowadiku, diiku Ora bisa wangsulan mung meneng bingung lan belang kemen Weruh kirejo stomo ora bisa wangsulan Wong mau mantuk-mantuk karung ucap mangkene. Ya wis kerja. Yen kowe ngerti ora dadi ngopo. Kowe aja melu-melu. Tak sekelane wong-wong sing padha duwe watak sak wenang-wenang kuwi. Bubar ngucap ngono dayoh nyolowadi mau padha pamitan lan diuntapake Mbah Rejo nganti tekan latar. Nanging saibo kaget lan wedine Mbah Rejo. Sakwise tekan latar, wong-wong nyolowadi mau padha ilang saka pandulu. dulu. Raja Bali mlebu omah lungguh karo tenger-tenger. Ora mudeng apa sing dikarepake Dayoh Nyolawati mau lan atine kuatir ketir-ketir mikir bakal ana kedadian apa ing dina-dina candhake. Mbah Rejo ngabarake lelakon sing dialami mau bengi manyang tonggo teparu. Nanging kabar mau ora digatekake dening wong-wong desa kono mung dianggap gawe-gawe utawa dianggap kabar ngoyo-woro. pasar sakwise ketekan dayoh nyolawat dimau ing desa weru sawijining wengi dikagetake swara asu baungan sing bau ngalup-alup pecah sepining tengah wengi sing peneri swara baungan mau saka arah ora-ora sakuloning desa tanpa dikomando wong-wong desa padha metu saka ngomah lan nglumpuk ana dalan prapatan soko dalan prapatan katon sesawangan sing nyolowati ya kuwi penerik ing bulak ombol saka lore desa katon ana obor gedhe ngremomong obor gedhe mau pecah-pecah lan mencar-mencar dadi sak pirang-pirang nganti prasasat sak ora-ora sak kuloning desa kebak waroto obor utawa colok sing pating lencar Wong-wong desa kono ngarani sing obor gedhe kae diarani memedi kemamang. Dene sing obor cilik-cilik mencar-mencar dadi sak tegal kae diarani memedi colok. desa padha geger opiak ngendi papan ngandhane lakon mau bengi yen ing gulak kulon desa memedi kemamang lan memedi colok nganti ngebaki ora rombo Telung dino sakwisi kedadian kui Ing desa weru ketekan asu sing nyolowadi Sing cacai sak pirang-pirang asu-asu kuwi tekane mbuh saka ngendi sebab asu-asu kuwi yen awan padha teka pating gruduk playon turut ngendi ngendi kebonan lan turut latare wong desa kono lan yen wengi malah padha ngilang mbuh neng ngendi parane aneh ning sing luweh nyolowat di maneh Dini asu-asu kui kabeh ulesi reng mulus Tur gedini racak-rancak podo Sawi jening isuk latarelik pawi rodrono Disobu asu reng cacah loro Asu mau digusak ora lungo Mau enak-enak saja orang diwedi wedi Lek pawiro drono jengkel lan nyekel tugelan bonggotan pring petung Asu mau dibabit nganggu bonggotan pring Keno awak ilan melayu karo kaing-kaing. Durung sepiro doi pelayune Dumadan asu ireng loro mau ilang musno tanpa tilas Lek pawiro drono atini wiwit deg-degan Ngerahito yang sing mentas dibabit mau mesti asu lelembut sedina sakwise lakon kuwi lek pawira drana lara panas lan mung watara sedina utawa 12 jam lek pawira drana tilar donya layon dikubur ana pekuburan kulon masjid kanthi becik nanging sisuke lek legiem bojone pawira drana ya melu lara panas lan mung watara suwengi lorone, lek legiem uga tilar donya Dino dino candai akeh wong desa kono sing padha kena lara panas lan mung utara sedina utawa sewengi wong sing padha lara mau ora bisa ditambani las mesti ora kalap utawa tekan patine akeh banget wong padha dadi kurban Nom, tuwa bocah prawan joko sasat maroto, saben dinane mesti ana tangis kepaten Sabendino mesti ana wong ngusung layon menyang kuburan nganti meh sak protelone pandunung desa kono sing mati dadi kurbaning dawuru utawa pageblug kedadian sedinane ana kepaten nganti pirang-pirang nggon nganti golek wong gotong layon wae kangelan kerep uga layon sing kudune digotong wong papat kepeksa mung digotong wong loro ya mergo akeh pepati kedadian nyeleneh tur nyalawedi sing dialami Tukijan lan Tukiyo nom-noman loro kakang adi kuwi anake rondo sing jeneng Mbok Kerto wiwit cilik Tukijan lan Tukiyo wis ditinggal sedo bapake esuk mau latar ngarep omahe Mbok Kerto disobo asu ireng cacah loro Tukijan lan Tukiyo uga weruh anane asu-asu mau Mbok kerto ngakon anak-anak supaya ngusak asu ireng mau. Nanging tuki jalan tuki ora gelem angkat awit wedi kedadian kaya sing dialamilik Pawirodono. Sakwise mbabit asu ireng terus lara lan dadi patine. Weruh anake dikongkon ngusak asura mangkat kepeksa mbok kerto tumandang dewi. Asu-asu kuwi dioprak-oprak nganggo sapu gerang. Lan asu-asu mau padha lunga kluntrung-kluntrung ninggalake latare mbok kerto mbuh menyang endi parane. nanging sore ini sawisi lelakon kuimbok kertoloro panas nganti bengi panas ora sudo malah sang banget malah wis wiwit bleming ngomnyang merno-werno sing ora genah ukarani tuki jalan tukio nunggo nimbok nih sing loro panas karo karwati was-was kaya wis bisa mesti ake yinbok nih sesuk utawa mengko bangun mesti tilar dunyo kaya wong-wong liani Nganti tengah wengi tuki janan tuki ora bisa turu, awet munggoni nimbok nih, nganti hati ketir-ketir lan sedih banget. Dumadaan, soko arah kulon peneri soko bula ombo kulon diso keperungu, suara asu bau ngalup-alup, mecah sepining tengah wengi. kijan lan metu menyang latar lan meruh ing gulak kulon disono colok pating kelencar lan salah si jining colok mau katon ngermomong katon luwe gede tinimbang colok liyane kanti hati diwanek-wanek ke tukijan lan tukiyo melaku marani dunungi colok sepirang-pirang mau bareng wis sedak watoro mungkari seket meter doi nom-noman loro kakang adi maweruh ing ora-ora utawa ing bulak kebak asu sing rupane kabeh ireng asu-asu ireng kabeh mau sirahe pas bun-bunan murup rupa kaya geni sing tanpa kukus ana salah siji ning asu sing nyuwara bau ngalup-ngalup terus diparani asu-asu liyane kaya-kaya asu bau kuwi hobo-hobo andane supaya kumpul nyatane asu sing saca sepirang-pirang sing tekani sako pirang-pirang arah kuwi padha nyedaki dununge asu baungan sing sajake dadi panggedine Tuki Jan lan Tukiyo dadi mudeng jebul memedi kemamang lan colok saka Tegalombok kuwi yen dicedhaki lan bisa meruwi tibake rupa asu sing bon-bonane murup geni tanpa kukus nom-noman loro kuwi katkang adi banget wedi lan miris luweh-luweh Tukijan awake nganti ndredeg gemeter kringete metu dleweran awit sokora kuat ngempet wedine tanpa pikir tuki jan bengok sak rosane kanti nyebut asmane sing gawe urip Gusti Allah Gusti Allah sing metu saka panjerite tuki Tukijan lan Tukiyoga melu-melu nyebut asmane Gusti. Melu bengok nyebut Gusti Allah. Sabda pating brengok bola bali nyebut asmane Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ono kedadian sing aneh. Krungu pambengok itu Kijan lan Tukyo sing nyebut asmane Gusti. Asu-asu sak bulak mau padha pating jenggirat. Dumadan lap ilang tanpa tilas embuh menyangen diilangi. Kantiati Kanti deg-degan keweden. jan lan Tukiyo mulih menyang omah sebab kelingan yen ninggal mbokne sing lagi loro banget tekan ngomah nom-noman loro mau ngadepi kedadian sing aneh meneh yo ya kuwi mbokne sing ditinggal kahanan loro banget mau lah kok saiki lagi lungguan ana dinglik dawa katon waras wiri seger buger koyo ora ana tandha-tandhane mentas loro. tuki jan takon marang mbokne yo ya mbok kerto lho mbok si mbok mau rak loro toh, lah kok saiki warasing nambani sapa mbok apa? Wong wiwit sore aku keturon tangi-tangi goleki kowe bocah loro karana. Mula aku tangi ngenteni mulimu, kowe mau saka ngendi to jam-jam? Tuki jan mangsuli lan crita yen mentas saka bolak ombo. Lan kabeh lelakon sing nyolowadi sing mentas dialami karo Tukiyo diceritakake menyang mbokne. Mung Tukijan lan Tukiyo tetep rumangsa aneh. dene mbok ne saiki katon waras wiris ora ana tabete mentas loro lan mbok kertoga ora ngrumangsani yen mentas loro sawise lelakon aneh ing wengi kuwi kakang dituki jalan yo, isih kudu ngadepi lelakon sing luweh dening aneh lan nyolowadi seje dina sawise kuwi wancine ndungkap tengah wengi mbok kerto wis wiwit sore mapan turu tuki jan karo adine sih kelap lip ora bisa turu kelingan lelakon aneh dek wingi bengi sawange ana sing buka saka njaba lan ora let ana wong pirang-pirang mlebu omah wong-wong mau cacahe kira-kira wong 10 tur nganggo sandangan kaya prajurit kraton Orang ngucap apa-apa wong mau glandang Tukijan lan Tukiyo digawa metu saka omah. Tukijan lan Tukiyo sing mau nganggo sarung karo klambi sanane kuwi diglandang metu saka desa. Embuh arep digawa menyang endi? Sing genah arahe mengulon. rumangsane bocah loro kuwi durung adoh metu saka desa nanging alami kok siji sakulane desa katik ana omah gedhong magrong-magrong sing selawase kira tawono nom-noman kakang adi kuwi diajak mlebu menyang omah gedhong kuwi lan jero katon pagelaran jembar gilar-gilar kahanane padang jinglang senajan tanpa nganggo disuleti dian ing kono akeh wong sing nganggo sandangan cara para prajurit kraton tur nyekli tumbak kabeh ana salah sijine wong sing nganggo sandangan luwih gemeb yar timbang liyane mbok menawa kuwi sing jenenge dadi panggedhe Sak ngarepe penggedhe ana gelaran ing kono ana wong sing padha diadepake menyang penggedhe mau. Tuki janan tukiya diadepake uga lan diworake karo wong-wong sing padha lungguh ngisor ana gelaran. Saibo kagete lan gumune tuki jan awit wong-wong sing dihadepake lan lungguh ana pagelaran mau ora liya wong-wong desane sing kabeh wis disumurpi padha mati ketaman pagebluk lan sing weh gumunake dene wong-wong mau padha meneng kabeh lan kaya-kaya ora weruh lan ora tepung karo tuki jan lan tukiyo nanging genah-genah kuwi wong-wong desa sing wis padha mati kena lara katon ana jenate lek pawirodono jenate lek legiem jenate kang sukir jenate kang kardio jenate yusurip lan isih akeh meneh liyane mung sing nah wong-wong sing ana kono kabeh wis padha mati ketrajang pagebluk tanggede sing nganggo sandangan luwih gemebyar tinimbang andane mau ucap karo nudingi tukijan lan tukiya Oh iki to wonge sing dek wingi wani ngindik ngandingke aku sak kanca apa kuwi calur kepingin tak atut kaki kanca kanca kancamu iki apa piye <laughs> Anggede mau meneng sedilo, lo Meripate mencereng mendeli itu ki jalan tukio Lan nerusake ucape anane wong-wong desa kene padha tak ciduki bakal tak suwanke ngersani Kanjeng Ratu. Awit wong desa kene racake watake sawenang-wenang, wenang cengkiling lan tegelan, ora duwe watak kumo-kumo. Kejaba kuwi wong desa kene padha ora ngerti menyang panembahi sing sejati. Sing digedhek-gedhekke mung nuruti kanepson, sesongaran lan duduk dengan kaya rumangsa menangan dewi. Mulu wong desa kene kudu entuk pepeling lan dukane Kanjeng Ratu. Lagi tekan semono sing diusapke penggedinge lelembut mau. Tuki jan lan tukiyoga wis rumangsa yen lagi diwalek alam utawa lagi mapan ana alaming bangsa alus. Tukijan eling marang panguwasanipun Gusti ingkang akarya jagat. Ya kuwi Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Nanging rumangsa ora duwe cekelan ngilmu apa-apa, tukijan mung duwe apalan surat Al-Fatihah tok. Ora duwe apa ayat-ayat suci liyane. Nanging tukijan kanthi rasa panyuwun tenan-tenan marang pitulunganing Gusti Allah lambinin dremimil ngapalake wausan wiwit auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lan sak pituruti nganti sak teruse dene tukiyo kelingan piwelingi suwargi mbah kakung mbiyen jare yen diwali alam dening bangsa alus supaya ngapalake caraka bali ya kuwi apalan hana caraka sak pituruti nanging diwaca kwalik ya kuwi ngoto bogomo nyoyo jodopo lawa sotodo koro conoho mangkono diapalake bola bali disartani mantenging panyuwun marang wasesaning gusti kang moho kuoso dumadaan ono kaeloan kahanan sing padang jinglang saknalikot dadi mati pet peteng dedet wong-wong sakit rikulu podoi langguh menyangendi lan meruh-meruh tuki jalan tuki omong kari wong loro ono tengah bulak ngilak-ilak utawa noro rombo sakuloning deso Thank you. piyo mulih menyang omah wancine wis parek esuk nanging srengenge durung jumendul ana dalan wong loro rumangsa aneh dene ora ketemu wong siji-siji yo tekan omah bocah loro padha mlebu omah dumadan mak tratap ora ngerti mula bukane ngerti-ngerti tukijan lan tukiya turu mlumah mujur ngalor ana kloso tengah jogan ing kono katon mbok kerto lagi nangisi awake lan ana gombah rejo setomo Pak Bayan Harjo Diono lan isih ana meneh sawetara tangga cedhak miturut mbok nelan wong sing padha teko kono jari tuki jalan tukio mawis mati lan kabeh podo ngumun lah kok saiki urip meneh kaya mentas melek soko turu kepati Tukijan lan adine nuli nyeritake lelakone mau bengi sing nyolowadi sing krungu padha pating domblong kaworan tintrim Mbah Rejo Setomo nyelani ngendika yen ngono lelembut sing mbok temoni kuwi padha karo sing teko nomaku dek mben kaile mong emane wong-wong desa kene padha ra percaya karo kandhaku mula yo ngger sakwise lelakon iki kowe kabeh tak kandhani ayo padha bali menyang tumindak bener lan utama Ojo dibaleni meneh duwe watak sing adigang adigung Tegel lan cengkiling marang sak pepadane ngurip Sing luwih wigati meneh yukwi wong-wong desa kene ayuk podongi blatake panembah Marang sejati kang sinembah yukwi gusti Allah kang moho kuwasa aja nyembah marang brahola awit panggebluk sing lajang desane dhewe iki sejatine wujud pepelinging Gusti Allah marang titah supaya weruh marang sejatine kang sinembah ya le mangkono wejangane resa stama dina-dina bacute wong desa kono saben wengi padha kumpul ning bulak ombo padha bebarengan nindakake salat mertobat nyuwun pangapura marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Salat jamaah mau dipandhegani utawa diimami dening Kiai Sufi sing rawuh saka desa sak wewengkon. Kiai Supi wekasane uga dadi guru ngajilan guru ugomo nenuntun marang wong desa kono supaya bali menyang kiblating panembah kang sejati. Masjid sing maune sasat ora ana sing nyoba. Wiwit kuwi akeh sing padha nekani lan nindakake salat. Apa meneh ing jaman saiki masjid perwis dibangun rupa gedhong magrong-magrong lan saben dinane ora tau sepi uwong. Mangkono babaring carita sing dikojake Mbah Marto Tukijan sing dek nomi jenenge Tukijan. Mbah Marta Tukijan saiki wis yuswa 75 taun. Urip prasojana desa Werulan isih tetep tekun nanggone salat manembah marang Kang Kudu sinembah utawa marang sejatining Kang sinembah. Lah sapa to sejatine nom-nomane Tukijan sing saiki asmane Mbah Marta Tukijan kuwi? Ora liya ya wong tuane utawa bapake sing gawe crita iki. Lan desa Weru saiki dadi desa pajulan ayam tentrem nuwun sewu para jimatres dek biyane desa weru kuwi kondang karan desa weru kepruk ya merga wong-wong sing padha duwe watak brangasan lan tegelan nanging saiki siji sebutan weru kepruk wis ora tau kocap maneh sebab wong-wongane racak padha sengsem manyang kautaman